你知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個雕 con 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過？范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastic，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。路學推估估估估估。 「 哇，係 Hello， ，Hello，路又行推股到星期一，係啦，咁啊，今日啱啱聽完嗰個係咩啊？白蘭高呢個 Edgar 嘅 channel 啊，Elgar 啊，係啊，嚇啊 number one 係咪啊？嚇 Cello Concerto Number One 嚇，咁啊得一首嘅啫佢。係啊，係啊，咁啊，咁啊，今日個題目咧就係叫現代啟示錄喎。嗯嚇咁啊，即係 我幾驚你播咗首華格納出嚟啊！哦，咁啊冇啊，今日冇華格納啊。係啊，楊師傅喜好啫，唔係我喜好。咁啊，同埋希特拉嘅喜好，咁啊都係我好中意嘅。咁啊，咁啊 Elgar 咧就啊講咩？誒講到亂晒龍。係咯嚇咁就。唔係講啱 Edgar 嘅喎係咪啊？係呢個咧就係 So 講咗呢首歌先啦，So 嘅 better better 加 better。 So 嘅 better 係啦，嗯咁啊呢個阿根廷妹拉大提琴，咁啊拉得非常之好。咁啊今日呢個題目呢，就係叫現代啟示錄呢，就係我哋呢會集中講啲呢，即係你知啦，施主成日播埋嗰啲嘢呢。即係我今日睇翻我嗰、個嚇、個我嗰個倉庫咧啲嗰啲歌咧一路撳咧，全部都死晒嘅嗰度演奏嗰啲人 Oh no！嚇嗱、即係即係啲古典音樂咧，你話作曲嗰個咧死晒啦，唔出奇啦，係啊好多都死咗啦，係嘛？咁但係咧睇下，哇！全部都一張張一個個 album，全部都瓜晒嘅，全部都作晒鼓。係啊，真係瓜晒太瓜晒瓜晒嗯瓜晒，逐個數嗯嚇。連啲指揮都掛晒咁滯係咪？係啦，冇錯啦。咁啊，咁但係咧又俾我發發現，我都仲有一大扎咧嗯係未瓜嘅，好彩嚇。 咁咧現代啟示錄咧就係我哋今日咧集中就係講一啲咧仲在生嘅，嗯，係啦。咁啊，咁啊當然啦，最好就係亦都係比較優秀啦咁梗嘅係啦。嘅演奏家啦。咁咧就同埋咧，我哋啊一陣咧就會俾按呢個我哋啊一個忠實聽眾嘅要求啊，嚇咁、就會比較幾個當代嘅鋼琴家嘅，嗯哦，係啦、 咁就精彩啦，咁啊又又又係特備之中又有特備啦。嗯嗯，嚇咁啊，嗯講翻頭先嗰個阿根廷妹啦，Elgar Cello Concerto，嗯阿 Candy 聽過啦，呢、個係我聽過 Jacqueline Dupé 嘅版本，係啦，係即係一個好當時好年輕嘅演女演奏家啦，即係拉嗰陣。係啦，咁啊是成為即係咗即係今後嘅 藍本咁就係經典咁就係啦嚇。係好澎湃嘅感情。咁再加上錄音嘅版本咧，就誒係係誒係由 Sir John Babyoni 指揮嗰個版本咧，就更加即係完美啦啊！嗯，咁因為佢都錄過好多次啦，咁啊同誒 Life 啊嗰啲啊，同佢老公啊巴倫邦啊嗰啲啊，嚇以前老公嚇，咁啊即係嗰啲就爭咁一橛嘅，係啦。 咁就但係 Sir John Babyoni 嗰個演出就即係嗰個樂隊配合，即係無懈可擊啊！簡直係。嗯咁頭先聽呢一個咧就拉得非常好喎。嗯咁個樂隊咧就係柏林愛樂同埋誒柏林愛樂，咁係就由誒 Sir Simon Rattle 指揮嘅，嗯係啦。咁啊，但係即係如果講今時今日嘅班霸嚇、 即係當時都係班霸啦，Berlin 係 Phil 嚇，咁啊 Simon Rattle 咁同嗰陣時嚇。啲倫敦友啊，Sir John Babyoni 比嚇，又點比咧咁樣嚇？係咪都係始終揸決啊？嚇咁啊，其實我相信咧，都係你覺得咧？我覺得啊，誒，聽起上嚟會爭啲都冇咁配合啦，冇咁配合個嗯 soloist 啦。 嚇。咁啊，嗯都係㗎。咁啊，呢個我諗即係我諗同樂隊嗰個質素又未必有即係絕對關係嘅。係嘅，你之前都講過話柏林愛以前得男人嘅啫嘛，嚇嚇咁可能而家男女啊唔同國籍都有，咁可能即係配合起上嚟又另一呢一樣嘢啦。嗯。咁啊，即係但係都冇絕對關係嘅。個指揮嘅可能關係大啲啦嚇。哦，嚇咁就 即係個指揮嗰個感染力咧，就 Sir John Barboni 似乎就係處理得較為細緻啲啦。嗯，係啊，不過講講鬥細緻都唔係好多人夠佢細緻噶啦。都係啊。啊！呢、個麻煩有啊，咁啊，但係拉咧，你覺唔覺得咧？頭先呢個阿根廷妹咧嚇啊，Sol Cap Capeta 咧，嘅嘅應該 Capeta 係啊，Capeta 定 Capeta 嚇咁啊， 咁啊，即係都係靚女一名嚟嘅，咁啊，但係。誒、但佢係真係，我覺得係有啲似 Jacqueline d u p a 喎。我都覺，即係咧，例如咧，講第一樂章一一滾出嚟，跟住就勁似 Jacqueline 杜飛嗰啲風格喎，係嚇死我！同埋佢嗰種，即係唔知係咪嗰啲阿根廷嗰啲血統嘅關係咧？嚇嚇、即係係辣嘅，哦， 係係奔放嘅，係係外露嘅，嗯嚇、就唔係內斂嘅內斂嘅時候都都爭啲，唔知點解覺得嚇。因為 Jacqueline d u p a 咧拉 Elga 好得意啊嘛，佢係嗯佢唔係內斂嘅，又係嚇即係又係一個噼哩吧啦跳跳扎嘅人嚟嘅。係啊，咁啊拉琴嘅時候左擺右擺咁樣咧，上晒上神打上身咁噶嘛。係係係好犀利。咁啊誒 就幾得意咯，因為譬如英國嘅嘅嘅嘅音樂誒，或者 L 尤其是 Elgar 嘅作品咧，全部都係內斂含蓄啊嘛。嗯嚇陰陰濕濕咁樣噶嘛，嚇咁、就別擺咗個熱情奔放嘅演奏家落去咁樣，咁啊出奇地又出現咗一啲奇妙嘅化學反應喎，嗯嚇咁、就不過我唔知有冇人會會批評 Elgar，即係會批評 Jacqueline d u p e l a 嘅 Elgar 啦嚇嚇 即係可能誒誒、呃、覺得 Elgar 唔係咁嘅，唔應該係咁嘅咁之類啦。誒每個人都有唔同嘅演繹方式嘅，就係啦睇下你自己中意咩咧。咁但係就 Jacqueline d u p a 呢個咁嘅方式就似乎就好受落啦，嚇咁、就誒、呃而啱啱聽嗰個版本係其實整個鋪排係有啲似嘅，嗯啊整個鋪排係係有啲似 嘅，誒、其實我都幾中意佢咁樣狂野奔放啊，哦，嚇咁不過聲個聲咧就似乎就唔夠唔夠 Jacqueline d u p a 嗰個好啊。係嚇咁啊唔知可能係樂器嘅關係啦，可能係個人啊或者樂器嘅關係啦，係啦。係啦，咁啊冇噶啦，始終一支 cello 咁樣，Jacqueline d u p a 嗰啲 cello 就擺咗喺 Yo Yo 媽手上啦，而家嚇啊嗰支 David Doff、係啦冇錯，Davidoff Davidoff 係啦，就一包一包煙嚟嘅，嚇嗰支紅色嘅 Davidoff。係嘛？咁啊，不過 Yo Yo 媽就唔就冇 Jacqueline d u p a 嗰種嗰嗰種感染力或者嗰種嚇 霸氣外露嗰種聲音啊嗯，中規中矩咁咧。嚇，我覺咁得即係當然係今時今日好多 拉大提琴嘅啟蒙者啦，Yo Yo 媽係嘅，因為真係太出名啦，成日都聽到，又嚟成日嚟香港表演，係嘅，咁啊個人又好啊咁樣嚇好喎，我唔知啦。嚇，咁啊我真係唔知即係好多人都都好中意見到佢噶嘛。哦，個樣幾和善咁啊！係啊，我有啲 friend 咁樣，成日哇見到 Yo Yo 媽就開心啊嘛，啊 即係去去去去會走去即係同好多人合做好多合作啦咁樣。哦，Sting 嚟嘅，係啦，冇錯啦，即係即係古典界嘅 Sting 嚇，即係會大嘉賓，成日都嚇度度都見到佢嘅，哦，係啦嚇逢請必到。嚇咁嗰種犀利嚇個人好啫嚇，咁啊所以咪成日都客串咯哦，嚇，咁啊即係 誒，不過而家而而家有啲人咧好奇怪嘅評論啲嘢咧，即係嗱拆開少少又係嗯，嚇。點啊？譬如最近見到有個誒、呃、樂器維修嘅咁啊咁啊咁嘅 Facebook 咁樣嚇，咁啊跟住入下邊有啲人評價咁樣嚇，阿阿乜師傅份人好好噶咁樣嚇，跟住我喺度諗啦嚇，點解會評論咗份人嘅咧嚇？ 即係睇下睇下啲評論咧，都冇話哇佢手嘢好掂啊咁樣嚇， 嚇妙手回春啊，咁啊將我支吉他咁，將我支琴咁樣嚇份人好咁樣。份人好點啊？俾多啲折扣你啊！真係唔知喎。啊咁啊，即係所以我我覺得，所以有時有啲有啲嘢呢，就係、可能係啲人嘅要求未必有咁，真係唔係咁高嘅。嗯，係啊，未必會咁奄尖嘅。 係最緊要你份人好，咁我覺得啊，都好似幾舒服喎咁啊。哦，係舒服啲嘅，但係可以有更好嘅嘢嘅時候就嚇就即係淨係得翻呢呢一個人，就係得翻好呢樣嘢，可以評價就慘啲咯。係啦。喂，頭先講起熱情奔放呢，嗯，不如我哋播多少少呢？誒、頭先啊啊 阿 Saul Gabetta Line Elgar 最尾嗰個樂章，咁啊，即係可以表現到佢到底有幾奔放啦，好嘛？聽多少少啊？嗯。冇聲嘅喂，係啊， 係啊，我錯啊，再播翻呢、個，再去，好嚟。 Música心冇肺咁，我玩到唔知發生咗咩事係啊。活着就是沒靈魂喎。係啊，咁啊嚇 Simon Rattle 啊，嚇咁啊誒，但係拉得好好啊個個個 soloist，係對樂隊都好 professional。 professional。 top professional 嚇，咁啊，但係可能先入為主啫喎嚇， 唔係啊，真係爭啲咧，有少少奇怪嘅。即係可能我聽慣咗有啲模式啊，可能覺覺得嗰啲先至叫有心有肺係有靈魂啊。哦，嚇都唔咁咧聽翻呢個即係嚇，即係俾翻個下台階啊，Simon Metal 啊嘛，我哋。哦，嚇咁呢個方式咧就可能令我嚇突然間即係咁通靈唔到啊嚇嚇 channeling 唔到啊， OK，即係即刻聯繫唔到，好似 都好 professional 咁咯，拉到係咯嚇咁啊又唔係差喎啲聲嚇，做晒點啊唔差，嘅又拉齊晒啲音，又冇出錯咁樣，嗯，係咪嗯，OK OK OK，嚇？又係咁啊，就係咁咯，係嗯，係啦，咁啊，我哋今日咧， 我哋頭先講咗啦，咁我哋話現代啟示錄噶嘛，咁全部都現代噶啦，今日嚇！但係啟我諗唔知會啟示到啲咩？我哋一陣就睇下有冇啟示到啲啟示到啲咩出嚟啦，好係咪啊？啊，嚇咁啊，嗯啱播咗呢個大提琴啦。嗯係啦係啦，嚇咁就使唔使啊 播下啲小提琴咁樣啦？嗯應該要啦，係咪啊？嗯嚇咁我哋我哋揾一啲咧，即係可能大家都有一啲啊，大家都忽略咗佢嘅，係係啊，咁啊完全係當佢無視咗佢，咁慘，係啊，但係都唔錯嘅係嘛嘅當代嘅。 嘅演奏家嚇，咁啊聽嗱，今日睇我哋個嗰個嗰張圖嗰個封面咧，你見到兩個靚女喺度啦。係又係嗰兩個啦，嚇靚唔靚就見仁見智啦嚇。咁啊，即係你聽眾可以睇下左定右啊投票哦嚇。咁啊，但係咁啊，但係我哋其實就唔係淨係講女演奏家嘅。係都有男演奏家嘅，係咁咪但係你睇下我個 playlist 咧，你發覺哇，一個個都係女嚟嘅咧嚇。係哦 咁嘅咩？係啲男去晒邊啊？搞到我整下整下，以為誒又變翻嗰個嚇女全部都係女嗰個專輯，啊嗰個嗰一集咁啊？點解又係一紮女嘅？咁啊唔係嘅，嚇嚇咁就原來都仲有啲 男性嘅，咁但係唔知呢個現象又可唔可以啟示到啲咩呢？嚇咁多女演奏家嘅出，而且係出色嘅咁樣。嗯 OK，嗱我哋聽下呢個啦，呢個就仔啦嚇。咁啊，幫我幫佢伴奏嘅咧，啊都係女嚟嘅，我哋聽下。「 正啊！呢、個 Call GN 嗯，嚇咁啊，阿阿美尼亞小提琴家咦，東歐人喎，係啊，咁呢就拼拼三郎咁嘅風格嘅不嬲。啊，咁啊都留意佢咗佢一段時間。咁我點解會留意佢呢？因為呢，呃就佢手上邊呢，有擁有一支嚇、即係喺呢百幾年都喺超級啊 啲小提琴大師演奏家手上嘅一支琴嚇。嚇咁就講緊呢，就係佢而家拉緊嘅咧。頭先我哋聽過錄音嗰個咧，就係、誒。二沙兒用緊嘅琴，以前 sorry 唔係用緊，係二二沙兒以前用嘅琴啦，嚇佢嘅靈魂伙伴啊，所謂嚇，跟住就誒 Isaac Stern 又用過啦嚇，咁 Menuhin 啊、 Sugarman 都摸過下嘅，係啦，咁啊，咁啊，即係呢個呢個小提琴咧，就即係係名琴當中咧，即係亦都係一個好好嘅例子，就係佢。係，佢都唔使再再 prove 佢自己點樣靚啦，因為一直都喺個舞台上邊出現啊。嚇咁、就唔係有啲誒擺喺啲收藏家度啊咁樣嚇。 即係有時你知啦，有啲收藏家嗰啲琴呢，你可能都會有個疑問啊嘛。嚇睇落去就幾靚啦，嚇啲聲係咪真係得呢？咁啊？係就好似嚇嗰啲喺誒牛津嗰支嚇尼塞亞 Messiah 嗰支 Stradivari 咁樣嚇一支啊冇人聽過佢把聲嘅，號稱冇人聽過佢把聲嘅小提琴， 哦，係係啦，咁神奇，係啊，講咗話長期都係擺喺個博物館度嘅。嗯，咁因為佢個狀態係非常之完美啦，完美嘅意思即係呢，佢睇落去呢係好似一支誒、你好似誒、搭咗時光機咁，翻翻去三百年前呢，翻翻一七一六年呢，去好似啱啱整起咁嘅隻琴。 哦嚇，整起冇耐，咁同你可以見到佢嗰啲角誒啲四隻角落頭咧，完八隻啦嚇，加埋個底同面完好無缺啊！啲油漆又完好無缺啊！誒、甚至你見到佢啲幾百年前嗰啲塵埃咧，仲係仲係黐咗喺嗰個油漆個下邊咁樣嘅。嗯，嚇、一粒二粒啊，佢就同埋啲泡泡啊、氣泡啊咁啊。哇，好犀利咁喎，聽嚇咁就 咁啊！但係即係點解會嗯點解點解唔攞出嚟即係拉俾人聽呢？咁啊嚇咁嚇咁又又要吹噓得好緊要咧，尤其是嗰啲喺喺英國學做琴嗰啲人呢，嚇，成日當咗只 Messiah 係呢個嚇上品啊！長品啊，嚇、即係當咗係哇誒 Stradivari 最最好嘅作品嚇。 咁、但係講真，嗰只琴呢，就就就咁，即係根據我嘅研究呢，睇落去就唔方會好聲嘅。係，但可能就咁研究啲油漆啊、啲角可以即係做琴嘅時候可以神似啲咧，做得係咪啊？係啊，即係可以活化石咁樣啦嚇。係有樣有樣有樣幾百年前嘅嘢，但係睇落去係咁新嘅。係咯，好神奇我都覺得。咁啊，即係冇經過摧殘嘅嚇。 咁、但係就係可能係因為啲聲唔得，所以先要保留到咁耐咯。都都可能係㗎。係，因為有個現象咧，係啲好好嘅樂器咧，嚇、即係你唔好話小提琴啦，你買支咩 Gibson Les Paul 啊，嚇、而家啲人都要買翻支嚇整，即係所謂 relic 啊，整到即係即係小提琴啊叫 antiquing 啊，嚇整到整到佢好殘啊，整到佢有啲歷史啊。 啲油漆啊，要誒、有啲龜裂啊咁啊嘛，嚇咁先為之勁嘢啊嘛，嚇，即係嗰啲吉他都係嘅，做即係都係嗰啲咩五九年嗰啲 Les Paul 咧貴到死噶嘛，係係啊，即係當然唔好同小提琴比啦嚇，啲吉他嚟計好貴噶啦嘛，六位數字嘅，嗯，嚇，咁你一支新速速立立令嘅咧，即係哇照鏡都得嘅，即即係啲油漆噴到 就平嘅。你發覺越貴嗰啲咧個樣越殘嘅，嚇咁啊！有嗰啲殘咧就聯想到係嗰陣時嗰啲舊嗰啲靚嘢啊嘛，嚇、而好新立立嗰啲咧啲聲又唔靚喎，嚇、即係有即係啲人就有個咁嘅聯想啦，嚇、即係最最好嘅樂器嚇都殘殘地嘅，咁、樣嚇咁啊。即係但係你睇到 誒 誒，譬如譬如我講翻嗰個嗰個 Messiah 嗰個咧，咁就佢唔會係一個好好嘅樂器啦，所以先擺好咁耐啦。而啲演奏家嘅樂器咧，通常都殘啊。譬如二沙兒呢呢個，你一睇就知道係嚇、即係上上慣戰場嘅。係嘛？嗯係啊，即係好似睇啲軍人咁，睇下佢對 boot 咁樣嚇，到底你係到底你係淨係做步操啊，定係嚇， 定係定係點呢？即係有時你見啲人着對軍 boot，哇，仲新過我對皮鞋噶嘛，嚇係啊即係好鬼乾淨噶嘛，嚇咁啊，即係你就知道，誒呢啲係攞嚟嚇，即係攞嚟襯衫嘅啫咁啊，嚇咁你真係嚇。 即係行山又好嚇，即係軍人又好咁啊！你嗰對 boot 哇，好殘噶嘛，有時嚇又泥又剩咁樣，係係係啦，就係咁樣啦嚇咁啊誒好奇怪啦！即係可能因為英國最即係最出名就係嗰只 Stradivari 啦，咁所以唔知點解啲即係嗰啲個 英國嗰啲做琴學校呢，嗰啲嗰啲老師呢，就成日老點啲學生。啊係啊，咁就即係哇！嗰只琴點樣點樣好啊？點成啊？咁樣嚇咁，但係嗰只琴嗰啲弧度呢係好鬼低嘅嚇係真係，即係你試過做，如果你試即係咁屎忽痕呢，走去模仿佢呢，你就知道根本係唔得嘅啲聲，係嘛？係啦冇錯嗯啊，就係所以先至擺到咁耐啊嘛，係咯同埋 同埋點解唔攞出嚟呢？因為避免尷尬啊嘛哦，啊！你吹到咁露咗底又唔係你吹到咁勁啊！啲聲哇咁渣嘅咁啊，咁啊死火啦，係咪？係咁啊，即係咁，而且佢係個展示價值係高過佢嗰個演奏價值嘅，嚇咁所以擺喺玻璃櫃嗰度係啱嘅，係就係咁啦，嚇咁啊。 但係即係嗰啲嗰啲喺嗰啲英國嗰啲 violin making school 出嚟嗰啲學生就變咗變咗俾人點到陀陀擰。係啦，嚇咁、所以點解好多個都係即係即係好好好難做到出色嘅做琴師啊？嚇，因為個概個概念錯錯曬啊嘛係嚇啊，但係就可以維修嘅，係、 即係你知道咧，大部分喺呢啲學校畢業嘅咧嚇，九成九十九個 percent 咧，最終嘅職業都係幫人維修啊嚇，或者成為一個賣琴嘅 dealer 咁樣，係啊，係啦，咁慘唔慘，即係學學音樂咁咯。嚇啊！個個都想做獨奏家咁啊，但係最終就變咗教琴咯。嚇拉樂團都冇要教琴，啊，咁拉拉考到入樂團就啦，考考入樂團啦，做唔到獨奏家考入樂團，都啊 咁啊考唔到樂團都考唔到啦，就業餘樂團玩下嚇，咁跟住就教琴要揾食啊嘛哦，嚇，咁啊百分之九十九嘅人都係教琴噶嘛，係或者學生嚇。係嚇咁啊，成為咗最頂尖嘅呢，係難嘅。嗯，係啊，因為我都識拉琴喎，咁啊，可唔可以開演奏會唔得噶嘛？你要拉得好好啊嘛，係而且 係唔止係好好，仲要係好得好緊要噶嘛。嗯係啦，就係咁啦。咁啊，就係咁啊。c o r g i a n 手上邊咧揸住嗰支，啊頭先講過啦，二沙兒同 i s 雙手上嘅琴啦，咁就由日本呢、個誒、呃音樂誒、呃、財團個基金啊嚇。嗯列康 Music Foundation 咧，咁就借出嘅。咁啊、 老實講，初初咧，我覺得哇，呢條友何德何能啊，咁樣嚇嚇支琴勁過佢好多喎。好大壓力啊！嚇嚇，即即係我當當時 Jackie and 杜 p 支琴擺喺 Yo-Yo 媽手上，我都有咁嘅感覺嚇。咁但係而家諗諗下，咪唔唔係 Yo-Yo 媽拉做邊個啊？咁係啊啊嚇咁啊，但係但係呢個亞美尼亞仔咧就實得到即係嚇嚇日本基金財團啊借出去咧， 咁就覺得好似大勁得滯喎，即係即係以佢嘅名氣啊嚇咁啊，好似係一零年係可以開始就轉，之前係借佢用一啲 Strat 嘅，而家就俾咗呢支超超級掉 J 數佢啦係嚇咁啊。咁但係你聽到咧，佢用咗呢個之後咧，好似咧好大壓力咁款啊！係係 初頭聽哇緊到黐咗線，嚇早幾年咧，佢好似即係好似好好要刻意咁樣去要襯得起隻琴咁樣咧 嚇拼命三郎咁嘅風格，係好緊張嚇咁啊！咁但係今次聽呢個錄音咧，應該係上年嘅錄音嚟嘅。頭先嗰首就 Bams 嘅 Sonata Number Three 嘅第一樂章，嚇咁啊拉得幾好啊！嗯，嚇咁同埋啲啲 即係啲琴啲聲又好集中，好靚咁樣。嗯，嚇係非常唔簡單嘅嚇，咁啊可以一路可以留意下，其實一路成長緊啊！呢啲呢啲演奏家都係啊，嚇，即係距離大師咧，可能都仲係爭啲嚇，咁但係就即係係高手嚟嘅，已經係嗯，係咪咁話？係啊，即係不斷改進緊啦， 終於有可能變成大師咁樣啦。係啊，咁啊，不如就講埋另一個，即係我哋誒我啦嚇，都聽過佢好多次啊嘅嘅誒小提琴家，亦都係咧不斷咁樣進步緊，而亦都係一個佢每一次嘅演奏會咧，我就如果有機會我都唔會放過嘅嗯，嚇。講緊就係呢個爛面仔啊，Augustine 啊啊， 做乜叫人哋爛面仔嘅？ ，Hindley，因為佢真係爛面嘅。係係因為佢好慘噶嘛，佢細個喺喺屋企嗰個即係嗰啲 farmhouse 嚟嘅，咁啊火燭咁樣燒到塊面爛晒， Oh no！嚇都唔止塊面嘅其實，嚇 佢冇佢冇懟啲手俾你睇嘅，嚇整親隻手點拉琴啊？即係唔止燒成個人啊，成個人着火添啊！係啊，嚇你一燒親啲皮膚，咁但係佢唔會除條褲俾你睇噶嘛，咁梗係啦，係啊，嚇係啊，咁咁啊就係咁啦，咁啊但係咧可能就因為咁好勤力練琴啊，嚇做咗呢個毒撚啊。 我都冇乜嘢嘅，幾好啊！嚇咁啊！有啲人咧就自暴自棄啦，咁啊呢啲咧就喺度好努力咁樣練琴啊。咁啊，佢又係睇住佢進步。佢以前咧誒，佢、都係比賽出身啊嚇。係誒、印第安納啊，好似係嚇。以前聽佢拉咧，佢唔係咁嘅，唔係好似而家咁啊，係冇乜音樂嘅嚇，即係冇乜又係人活着，但是沒靈魂嗰啲嚟嘅。哦，係啊， 咁啊，但係咧，你睇到佢係好，即係而家咧就係、一路好有音樂咁樣，好表達得好好好。嗯，嚇講咗咁耐，不如又聽下佢最近嚇，等下佢進化成點先。「 好 ！Augustine 同阿嚇阿 Joyce 嚇呢個韓 Joyce 呢個韓國妹哦，嚇咁啊，即係當然南南南韓啦嚇嚇咁啊，哇！完全係耳目一新啊！即係有 Augustine 咧，佢有種生命力嘅，有種青春嘅生命力啊！嗯嚇，咁啊都後生啦，同埋。係嚇，咁啊，即係嗯有一種新鮮嘅感覺啦，聽落去 嗯嚇，係會有一路即係點，就係咁，即係新鮮啊！簡單嚟講係嚇，小鮮肉嚇，雖然佢啲肉啊唔係好鮮嚇，咁啊，咁啊，但係即係係係係誒。頭先嗰個嗰個啊 Frank Sinatra 咧係好難得係俾到嗰種即係有種令人令人雀躍嘅感覺啊嗯嚇咁啊即係係咪叫雀躍咧係嚇 即係雀躍到底點解咧？即係只雀都喺度跳躍咁解嚇都都 OK 嘅都 fit 嘅嚇咁啊誒呢個就係 Augustine Hindenich 咧，真係嗯絕對要留意下啦嚇。咁啊，又係又係成為即係聽到佢一路即係係準備成為大師嘅路咁樣啦，向住大師嘅路一路咁樣 進發緊嗯嚇。咁啊，甚至你話佢係大師都不足為過咁啊。嗯，嚇，不過我哋唔唔即係有時就唔會咁便宜咁啊，乜 Q 都叫大師大師大師嚇。就好似你冇話個個女都叫女神咁啫嘛。係啊，個個都男神女神。係咯，係有樣就係有個樣喺度，有眼耳口鼻就係男神女神嘅。係啊，我哋而家係 嗰個起步點好低啊！係啦，係啊要求太低係啊，咪？一開波就大師，一開波就男神女神，一開波呢就黃天擊殺噶啦嘛。係啊，黃天擊殺都話係我哋詛咒人嘅最低等級嚟啦。嚇，係。只係一個起步點。好奇怪啊！香港人都係都係都係咁嘅喎，唔知點解咁嚇。乜嘢都話女神啊咁樣。嚇，係，即係一講就講到講到好捧到人哋好高咁樣，但係人哋明明個 條件又唔係好好咁樣。嚇，咁啊方便踩人啦，又話女神喺街度唔篤魚蛋啊！啊！嚇！女神又喺個殘廁度交朋友啊，咁嗰啲哦，乜都人嚟嘅啫，都係神乜鬼啊！就係哦，就係冇冇冇冇計啊！就係咁啊！嚇我哋呢個我哋而家喺香港呢一個地方呢，即係好多 好多黐線嘢噶嘛啊！乜都唔做都係黐線。嚇咁啊！哇！聽眾呢，阿風 Chan 啊就話今日三單跳樓喎嚇，如果佢哋聽多啲推估，可能唔使跳啊！哦，都唔都唔一定。咁啊，即係都唔一定啊，可能佢就係聽咗上次嗰集，跟住禮拜一，啊哎呀又新嘅一集咁， 哦，就係咁樣。咁啊，但係即係古典音樂呢，就不過有個好處嘅，聽得多就因為好多啊嘛，尤其是你嚇、有有啲譬如嗰啲咩咩 Apple Music 啊，同埋仲有另外嗰個叫咩啊？ Spotify。 Spotify 嗰啲啊，咁啊嚇嚇咁啊好多嘢撳嚟聽啊嘛，哦啊就算冇嘢撳啊，撳埋 YouTube 啊咁啊嗯。嚇， 咁啊聽到唔得閒跳樓啊嘛，好咁，但係有啲嘢選擇嚟嘅，即係例如 Apple Music 都係咁聽 Mala 㗎，係嚇咪先？哦即係咁又係係啊，可以不斷聽啲好慘嘅歌㗎嘛。嚇係啊，即係即係人好容易就會俾自己嘅情緒影響，以後就揀聽咩歌，以後咁啊係喎，發好似大個情而家緒。而家即係譬如誒誒，即係網絡咧誒 咁發達啦，即係我哋當時咧覺得哇，真係好即係地球上邊嘅咁多資訊，人類嘅智慧嚇。係嚇咁啊，全部都全部都即係我哋一時即係可以可以喺屋企咧就可以睇到咁多嘢啦。咁嘅人類嗰、個嗰、個智慧梗係嘭嘭聲咁樣嚇提升啦，咁樣嚇嗯嚇 咁啊，即係連連去去抄書都唔使啦，真係嚇。嗯咁啊，即係有啲書可能你又買唔到啊，咁點知一上網就見到啊嚇。咁啊，各式各式各種其各 各式其式嘅學問，各種嘅學問都可以網上邊揾得到嘅嘅資訊啦，所以嘅資訊。咁啊，梗係啲人會會突然間醒咗好多啦嚇。咁點知又似乎唔係喎嚇。 咁啊，似乎網絡發達之後呢，啲人呢越嚟越戇，越嚟越戇喎。誒係咪唔識過濾啲嘢咯，或者懶得過濾啲嘢資訊泛濫啊嘛，又唔識分邊啲係真，邊啲係假。嚇咁黐線嘅就更加黐線咁樣喎嚇。咁啊極端化，係嘛？即係都係選擇啦，係咪？嗯，係嚇、啊，即係都可以聽啲古典音樂，都可以聽啲好嘔心嘅古典音樂啊嘛，都係啊，係咪啊？ 或者就算聽啲唔嘔心嘅音樂，都可以聽啲好嘔心嘅演奏啊嘛，哦，係咪？係不過咧跳樓呢啲嘢好難好難搞啊，可能有時候都係不受控，覺得哇發 out of control 咁都冇計啦，咁聽古典樂都幫唔到佢。哦，不過誒，啊黐線嘅都中意聽古典音樂嘅喎，誒點解啊？唔唔知咧，係嘛？ 即係可能有啲嘢配合到啊，都都都係嘅，嚇咁即係有啲作曲家都係黐線噶嘛。舒曼嗰啲。咁啊，但係但係但係基本上咧係誒聽古典音樂咧個腦嗰個咧係會發發發達啲嘅係真嘅嚇。咁啊，即係細路仔聽古典音樂就當然啦，唔係一定要聽莫扎特啦嚇。因為莫扎特本人細個都唔聽莫扎特嘅係咯，嚇。咁啊咁啊，即係 誒。但係古典音樂咧，即係同流行嘅音樂有個有個即係客觀上邊比較咧，有時啊可能譬如時間比較長啦。嗯嚇咁、如果你聽古咁你咧，你有耐性要好啲先啦。要多啲專注力。係啦，冇錯。咁啊，即係亦都訓練到你嘅專注力啦。咁另外就係、譬如聽管弦樂啦，佢嘅聲部比較多啊。嗯，分析能力樂器比較多要有咯。嗯嚇。 咁啊，即係你話你話誒流行曲有時淨係聽，譬如啲 K K 歌咁啊，就係聽條旋律，聽啲睇啲歌詞咁樣啦。啊，跟住好有 feel 啊咁樣嚇。咁當然音樂同配即係編曲都好重要啦嚇。咁但係嗰啲你好容易就係你可以欣賞到啊嘛。有啲人未必欣賞個編曲添啊。即係好似有啲流有啲流行曲好渣噶嘛，個個底。嚇係。咁、但係即係個唱得好，歌詞好，咁就可以令你 投入得到噶嘛嗯，嚇嚇咁啊！但係咧，你話古典音樂咧就咁多聲部要同時間聽喎嚇咁啊，即係你個腦嘅分析力要好啲啦係啊嚇同時間聽到咁多唔同嘅層次嘅嘢，又要知道哦呢、個可能係。 個主旋律啊，嗰嗰個咧就係嗰個嗰個節奏咁樣嚇，個咁啲和弦咧又係進行緊。如果再加埋聽埋嗰啲巴哈嗰啲咧嚇，呢個又對位啊，又副格啊，又剩啊咁樣嚇，有種直情有種嚇 時間差咁嘅個觀念嚇嚇 three part 啊咁樣嚇，哇呢度開始咗，嗰度又會回應翻啊咁啊，係啊首尾呼應呼應啊咁樣嚇。少啲努力都唔得。係啊，冇錯啦，嚇咁啊，咁啊個個個腦啊，自然會嚇、激發多啲多啲活動啦，嗯，係咪？嚇咁同埋咧，有時我哋講結構啊嗰啲咧，就唔係係純粹係情緒嘅嘅係嚇。咁呢個即係 誒，即係個人啊，可能會理性翻啲啲咁樣啦。哦，嚇，古典音樂係雖然好多情感喺裏邊，但係誒、呃相對佢都係一個誒、呃需要訓練嘅先至識聽嘅音樂嚟嘅。嗯，可可唔可以咁講？係啊，直情直情都係係啊㗎。嚇咁啊，即係佢嗰啲講求嗰、個誒、個結構好重要啦。 嚇咁、所以我哋成日見到無論交響樂或者戲樂嘅作品咧，好多時都話哦，呢、個係奏鳴曲式咁樣嚇嚇，呢、個係誒誒誒副格咁樣嚇。咁佢即係基本上佢係係係有一個曲式同埋係要 within 一個結構裏邊嘅。嚇咁，但係又唔代表咁啊學古典嘅人會唔會死板板呢？咁樣嚇，咁又唔一定嘅嚇，即係喺嗰個 正常嗰個格式裏邊呢，嚇，每一個人都係可以好好自由咁樣表達佢嘅自我嘅嗯，係嚇，咁亦都可以選擇唔係黐線咁樣表達自我嘅嚇嚇，咁即係。即係可以配合嗰個音樂啊，將個音樂表現出嚟，再加少少自己嘅理解咁樣嚇，之類之類嚇。咁咧，我哋不如 就回應下我哋之前呢，我哋有個聽 聽眾啊，我哋嘅我哋忠實聽眾啊嚇，阿欣 Laptop 啊，嗯，哦，阿欣生啊。嗱點啊？嚇咁咧就佢話問我哋咧就對呢個 Katia 啊、Katia 啊、誒黃宇佳啊、誒 Alice、Sarah、Odd 啊唔係咪 Odd Odd 係咯，Sa- Sarah、Alice、Sarah 咁呢啲誒女鋼琴家咧，大家點睇咁樣嚇？ 嗯，咁就咁啊，仲指明喎，佢話雖然咧儀容咧。就作為表演者咧，雖然必須要考慮他們的儀容喎，嚇，但集中説説，但請集中説説他們的音樂喎。嚇點解要突然間講兒童嘅？係啦，就係、咁樣。咁啊，即係我哋而家又特備特備一個節目啦，咁啊，就當呢啲鋼琴家 嘅比較啦嚇。嗯，嚇咁就咁咧，佢啊提到啊 Katia 啦、Sir 黃宇佳啦，另外仲有一個大陸婆朱曉靜啦，嚇咁誒而家法國嚇入籍法國嘅嚇美國，咁就朱曉靜嗰陣先講啦，係。咁啊，不如咧，我哋就啊，佢哋好好笑喎！呢班人咧嚇咁啱咧，佢哋就即係出道。 即係長短有少少唔同，但係都係同一差唔多時間啦呢一批。係誒朱曉靜例外啦，咁就咁啊誒黃宇佳啊、Katia 啊呢啲都係當代而家即係誒即係拼拼搏緊嚇，即係等緊上位，又或者可能你覺得上咗位啦嚇上緊啦嘅嘅鋼琴家啦嚇。嗯咁就大家都係誒誒， 即係服飾相方面都有人討論啦嚇。哦嚇咁就誒、而佢哋嘅錄音呢，好多時都有重疊嘅喎，啲曲目嘿，竟然係啦，冇錯啦嚇嚇。咁、我哋不如呢，就聽下佢哋誒，我哋先聽咗咩？聽咗聽咗黃宇佳同埋 Katia 先啦，好唔好好啊啊？，好嚟個大比拼彈咩好啊？ 整個老蕭聽下先啦。好，誒聽下先。「 勁啊嗯， ，Katie 啊，唔錯吧？嚇格魯吉亞靚女，嗯嚇咁啊，佢哋唔講儀表啊，係咪啊？哎呀，好難講喎，嗱，其實即係有少少少啫。即係好得意喎！音樂呢，即係我哋人呢，就係一種受環境影響嘅動物喎。嚇咁、雖然我哋好努力咁樣去去有即係去去去誒、 呃、擺脱嗰個環境咧，但係呢，喺咩環境度出出嚟嘅呢，始終都會實有啲影響喎。係。即係雖然咧就唔可以簡單到即係譬如話，誒、俄俄佬咧就係好戰鬥格嘅咁啊嚇，嚇咁、但係咧亦都會你聽到俄佬好戰鬥格嘅音樂家係點，而俄佬好勢利嘅音樂家係點啊！即係你都會即係慢慢咧你就都係分即係分類分得到嘅，嗯嚇咁啊即係 誒 Katie 啊呢啲年紀咧，即係啱啱係即係過咗呢個喺格魯加吉亞動盪嘅時代啊。嚇咁啊，即係誒、呃知道即係即係佢阿媽就即係俾佢走去誒、呃受音樂訓練啊。咁佢屋企屋企人好似細誒細妹都係鋼琴家嚟嘅嚇，咁、就誒、 呃即係知道即係自由啊呢一啲民主嘅可貴啊咁樣啦嚇咁啊，即係佢係佢啲嘢係有有種人性喺裏邊嘅，唔知你覺唔覺咧？覺啊，嚇，唔同啲嘅喎係。即係以人為本啊，簡直係。嗯，嚇咁啊誒、而且好有即係佢佢好有想像力啊咁樣嚇。咁、就如果你話同同誒即係譬如蘇聯時嘅鋼琴家比咧，嗰陣時嗰啲咧就可能係 誒好勁啊誒誒。即係無懈技術上面無懈可擊啊！音樂上邊咧，即係有一套套路喺度嘅。嗯。嚇咁、就即係唔係話唔出色㗎，都係好出色㗎。但係即係只不過你會睇到咧，即係嗰個唔同嗰個分別嚇、即係唔同唔同嘅環境咧，就會出現咗唔同嘅音樂家。咁啊誒。 但係格魯吉亞就係咯，會可能但係大家就可能比較比較少即係認識得比較少啦，係咪？嗯。嗱，咁我哋不如咧聽埋咧，同樣你等我就啊，我睇下揾唔揾到先。OK 呢度。嗱，我哋不如咧就聽埋同樣呢呢、個誒肖邦嘅第二奏鳴曲。 我哋聽下咧，誒、嚟自大陸嘅黃宇佳啊，即係中國大陸啊，sorry，嚇唔唔係南美大陸嚇。 OK，咁就誒、到底又會出唔出現到，即係我頭先所講嘅嗰種受環境影響嘅聲音呢？嚇、嚇可我哋不如聽下先。 嚇， 刻個氣場唔同咗啊！聽完之後，黐咗線。嚇點啊，Candy？哎呀，好難頭先你聽啊！講，哇，好難難聽聽啊！嚟嘅。唔係啩？即係尤其咧喺慢嗰啲位，即係快就係咁衝啦，跟住就慢嘅時候都唔捉佢都捉唔到首歌係點彈嘅，喺度亂彈嘅，亂晒大佬。係啊唔係啩？呢啲而家好紅嘅喎。嗯，唉，紅唔一定好喎。點啊？白蘭高聽覺誒得誒， 真係唔識評論咯。你嘅佢咧誒，我知佢點解要着得咁 sexy 啦。哦，如果唔係齋聽冇嘢聽啊。唔係，但係佢係好做做好多動態嘅對比嘅。係係啊，咁啊，即係，但係就即係頭先，如果我話嗰個環境影響論咧，佢呢種咧，即係叫做二元對立啊。嗯，啊點啊？嚇，即係 佢始終係佢好多時做一個大同細聲嘅一種極端對比，係係兩兩邊咁啊。咁咧就誒，佢亦都好強調呢呢啲對比嘅。係嚇咁當個音樂去到去到嗰啲位咧，佢就喺咁咣咣咣咣咣咣咣咣跟住咣咣咁嘅聲，叮叮叮叮咣咣咣咁啊！ OK，嚇，即係係係佢係做呢種好簡單嘅嘅對比嚇，咁就 唔知係咪佢喺即係喺生活上邊可能佢冇嗰種體驗定係乜嘢咧？係或者定係冇嗰種想像力咧？嚇咁但但係我聽我感覺咧，就我覺得即係佢係佢係似咧喺即係誒誒喺北京或者上海咧嚇、即係上即係。 誒、放工時間咧，嗰、個地鐵裏邊嗰種擠擁嗰種擠逼啊，啊嚇、人撞人啊，嚇、一個閘一開就要即即刻衝入去啊，賽馬嚇塞塞入去啊嗰種嚇係，即係比較，即係嗰種嗰種衝突係比較，即係誒人釘人嘅比較貼近嘅。嗯。嚇，頭先聽 Katia 咧，就係你聽到佢有一個比較大少少嘅畫面， 即係比較大少少嘅想像空間啦，我覺得。係係嚇，咁啊好難解釋咩叫想像空間嘅，但係即係你聽落去就係覺得誒、即係佢唔係淨係簡單去滿足於一啲誒誒誒大聲細聲大聲細聲咁啊咁嘅係一種一種誒誒、對比咁簡單，佢有得好多少。多啲呢個微細嘅誒誒一個動態同埋有音色 嘅一啲一啲反差嘅一啲變化啦，嚇、或者個音色嘅細緻嘅變化啦嚇，唔係淨係反差。咁就黃魚街係多多啲比較比較多啲，誒、你睇我幾勁，bang bang bang 嘅，你睇我幾柔，噔噔噔好細咁樣嚇嚇，即係好多時有呢兩種即係。而且我唔知你哋覺唔覺咧，我因為我聽黃雨街咧就就係成日都聽到，我我就冇耐性聽落去， 好、煩啊！聽到我想跳樓啊！咁啊，但係技術咧大家都好啊，因為不過我揾唔到邊個技術唔好嘅鋼琴家而家，個個都好似好好咁啊！嚇咁啊誒誒。但係佢佢佢即係會會俾我感覺佢有時係誒、即係好 即係衝撞啊，有啲粗魯啊咁樣嚇。咁、當然啦，喺美國咧係被演繹為即係即係好似誒。啊啊啊！嗰啲章子怡嗰啲嚇女權分子啊，咁樣嚇，好好好燒啊，咁樣啦。嚇嚇咁即係誒、呃而且就不拘泥於傳統，不受呢個傳統嘅嚇、音樂文化咁樣去 去影響咁樣。嗯。嚇點啊？嚇咁啊！哦，阿 Albert Young 又有好笑嘢喎，露底了，格魯吉亞出了史泰林之流的大獨裁者暴君，還算追求自由民主的民族咁樣嚇，咁啊當然唔係講緊嗰陣時啦，係答完，OK，誒繼續誒誒 Katie 啊都唔係史泰林嗰個年代啦，係啊咁就 OK， 咁即係佢哋係追求民主自由嘅嗰、個。嗰啲心就係因為有呢啲獨裁者嚇，咁啊變得知道難能可貴啦嚇。係啦。 OK，誒、好唔係唔好講嗰啲無謂嘢住。誒、誒露底料啊嚇冇啊！我我成日睇 YouTube 都唔見 Katie 啊露底喎。 OK，黃雨佳可能會係喎，但係條咧裙咁短。OK， 係你點啊話啱話黃雨佳係呢個女權分子啊嘛，話着到即係點講咧？唔流於喺呢個以以前嘅古典音樂文化啊嘛，係嘛？嚇係，但係係但係咧，Katia 咧着衫都好急激嘅喎，但好急激係但係唔會話啲人話佢咁樣着唔得嘅喎。嗯，即係分別係，我諗黃雨佳咧係俾我感覺到咧嚇、有一個即係 行將入目，又或者已經入目嘅香港特首咁樣啦。哦，嚇、即係係嗰種有咩唔得啊？有咩唔得？乜嘢都得嚇，啲、規矩由我定，規矩規矩由我創，冇嘢唔得嚇。咁啊，同埋乜嘢都係我本人啊嚇，係我本人親自監督嚇。嚇呢個係我本人督促底下嚇促成嘅咁樣嗰啲，即係佢係 好表現到佢自己嘅。係好表現佢自己嘅嘅音樂嚟嘅。咁就當然啦，即係有有個性係好事嘅。嚇咁但係你聽 Katie 啊，佢係好有個性啊，都但係誒，你覺得佢唔係淨係想表現佢自己咁簡單係嚇，咁就係即係透過透過佢嘅理解去表現嗰個佢。 即係將佢或者去將佢內心嗰個音樂嗰個想像嗰個世界，或者將嗰、個誒嗰、個音樂去表現出嚟咁樣。嗯。嚇咁就我諗，如我諗我哋即係可能唔唔係我哋啦嚇。我諗華人咧好多時咧，即係上位咧都好多時係覺得自己係明星嚟嘅。嚇嚇好多時會會傾向、傾向於即係誒要要 表現自己啊咁樣嚇、有時我都會覺得會會多得滯嘅係嚇。咁啊當然啦，黃雨佳有好有有啲好處嘅真係嚇，即係點啊？誒誒佢火花四射嘅其實都。係嚇、即係佢佢有好多好多誒、呃充滿火花嘅嘅嘅嘅地方嚇。咁啊， 不過頭先你聽肖邦啊阿 Candy 啊講得好好，即係去到慢嘅地方，佢好似捉唔到路咁啊！突然間係啊係嚇一收翻落去捉唔到路。嗯嚇，不如聽下佢彈一啲誒誒比較密集少少嘅音符嘅嘅樂曲，比較跳動啲嘅嚇嚇，咁可能就比較啱佢。嗯，聽下先聽黃雨佳先啦。好。「 幾好啊！呢、個彈得係啊，呢個就唔錯嘅。嚇，完全啱佢嗰種調皮小孩嘅嗯，嚇嗰種 feel 啊！嗯，嚇，咁不如聽下 Katie 啊，因為兩個版本咧同呢個樂章咧，佢哋誒嗰個速度咧相差一秒嘅啫。哇！係啊，好好好好接近係而家速速度上啦，嚇咁、就誒 呢個就似乎就係係黃黃宇佳即係係比較比較擅長嘅音樂啦。Stravinsky 嘅彼得盧斯卡嚇，咁、就都係啲頑童頑童嘢嚇，咁、就。誒扯線公仔嘅原本嗰個故事嚇嚇，唔好講咁多啦，我哋聽埋 Katie 啊個版本啦，好唔好？好嚇，同樣同一個樂章。 點啊？呢、個呢個呢個都同樣好犀利喎，嚇呢個好聽啲喎。係咪嚇啊？係咪啊？誒呢個比較有嗰個即係幻想，就係即係一個公仔咁樣，即係好活潑咁樣，但係都係同時好似斜即係斜視公仔咁樣，戳下戳下咁樣，你覺唔覺？我覺得佢呢個有一個情景出咗嚟嘅，嗯嚇咁、就誒、 即係係有啲聲音呢，佢係即係聽落去，你覺得係一喺嗰個環境度，即係佢佢佢有有埋有埋個有埋個主體，有埋個背景，有埋個 surrounding 嗰種氣氛咁樣嚇。咁啊，Katie 啊有時可能即係喺呢方面嘅想像係的而且確係強少少嘅嚇。咁啊，黃宇佳可能佢就係覺得佢就係主角咁樣啦，我我就係扯線公仔咁樣係啦，嚇。咁啊，始終都係有啲咁嘅感覺啦嚇。係咁啊， 誒話 L 不央咧啊好喎，佢講得好啊。係嘛？嚇欣懂得欣賞別人好的地方，才是有長進的音樂欣賞者嚇，絕對贊同咁梗係啦 L 不央講啲嘢幾時都啱噶，係啊係啊，就個個你睇下全部都啱嘅。係喎。係啊，文露底文化水平低，梗係啦，成日露條底出嚟。啊啊，中國還有陳薩， 只找不喜歡的大陸演奏家粵旦，實在小可雞，絕對係啦。所以 L 不央你就唔好咁啦。嚇、咁其實仲誒中國其實 以前出過，嗯譬如第一屆 ANASCO 鋼琴比賽嘅嘅得主咧，誒、即係喺中國視為誒、直情係神嚟嘅嚇嚇，咁、就叫李明強啦。咁啊，可能即係新一代嘅。 嘅嘅誒誒古典樂迷可能唔係好熟悉啦，嚇、可能會知道誒、以前嘅傅聰啊，誒、誒，仲、有嗰個乜鬼啊，思聰啊，嚇咁啊，咁啊，即係但係誒、李明強呢啲即係喺嗰嗰陣時就係神嚟嘅。咁就亦都做過我嘅老師啦，佢喺誒喺浸大 Artist University 好勁啊啲聲。 係咪？好勁嚇，同一部琴俾佢彈到，即係俾佢任督二脈啊，經脈盡斷嚇。而我彈同一部琴咧，啊點解突出蒙嘅咧啲聲？係啊咁就因為佢屋企嗰部琴就唔係。即係都係都係 grand 嚟嘅，但係就唔係啲最靚嗰啲啦嚇嚇，擺喺佢嗰個 誒浸大宿舍嗰度，即係咁啊！即係我係覺得，唉，梗係唔係幾好啦呢啲琴咁，但係佢一彈出嚟，我透晒嘅成本琴，係啊就係咁樣。咁就不過佢就喺文文革嘅時候，又要話日日要抽幾桶豬哨去餵豬啊咁樣嚇。咁慘。啊，上山下鄉啊，咁樣啊咁啊搞到啲手指孖埋咗，唔彈得啦， Oh fuck！就係咁樣。樣嘅，誒真係 真係文革真係破壞破壞好多嘢。係噶，咁如果你揾翻以前嗰啲咩中國中唱嗰啲中國唱片嗰啲咧嚇，唱片公司有都有有出翻嘅，我啲彈李斯特啊，我哋哇勁到咧，真係啊！嚇幾幾勁啊嘅，逼個藝術家去擔擔住晒，仲要擔佢隻手虧咗，係啊，即冇係接受唔到啊！太冇人道啊！冇辦法啦，係咪啊？ 嗯。嚇咁就，但係誒黃遠街都有佢嘅欣賞價值嘅。咁梗係啦，有欣賞咁但係批評又繼續批評，欣賞繼續欣賞咁解係啊啫。我唔評論啫嚇。係咯，啊咩都可以評下嘅。係好與唔好嘅都可以評論。係啊，冇錯啊，即係嚇嗩吶同 saxophone 我哋都評一輪啦。嚇聲音有乜嘢唔可以評嘅係咪？係聲，係啊， 誒橙同蘋果都可以評啊。咁梗係啦。係啊，邊個唔得啊？係啊，兩樣生兩樣嘅嘢好唔好食嚇？嗯一來見仁見智，但係兩種個味你可以作出一個描述嘅。嗯，係啊，咁啊香蕉香蕉就絕對唔會係西瓜。係啊，大家個味亦都好唔同。OK，咁嗯就誒唔好講埋嗰啲咁嘅無謂嘢啦嚇。嗯 咁啊，不如我哋再聽多一段誒 Katia 嘅嚇，係咁就比較近期嘅錄音，咁啊同佢又同另一個鋼琴家去比較啦。誒呢個係佢近期嘅誒誒收錄咗 Mussorgsky 嘅誒嘅圖畫展覽會。啊，咁我哋聽下咧，呢、一個就係、誒 Old Castle 啊，啊舊城堡啊，我哋先聽 Katia 先。好。「 跟啊，走咗去個舊城堡度行一轉喎我哋。嚇嗰種感受到嗰種霧霾啊，嚇嗰種誒嚇唔有一種朦朧感嘅，有種誒誒誒去一種古舊嘅地方嗰種聲音嚇。咁我哋不如聽下埋呢個 Alice Sarah 即係誒 OTT 啊，OTT 係咪啊？Ot 啊嚇 OK。Ottoman 啊，Ot 嚇，即咁誒 Alice Sarah 咧就係、誒佢係誒德國出世嘅，喺慕尼黑出世嘅。咁佢媽媽咧就喺誒係日本人嚟嘅，咁就係哦嚇喺東京咧有學過鋼琴。咁啊喺德國咧，咁佢老豆就德國佬咁樣啦，個 engineer 咁嚟嘅嚇，咁就誒。即係我當當係德國嘅鋼琴家啦，係啊嚇， 咁就雖然睇落去係亞洲面孔假妹咁樣嚇嚇，咁我哋又聽下佢彈同，咁啊亦都係譽為即係最近即係都係誒又係嗰啲炙手可熱嘅新星咁樣啦嚇，我哋聽下佢彈同一首嘢會點處理。「 呢個冇霧霾喎，呢個。嗯係喎，嚇，咁啊，佢佢似乎係當咗，即係佢係個發發現咗首樂曲嗰個旋律性啊，咁樣佢嗰個歌咁樣。咁、但係即係似乎就冇嗰個情景彈咗出嚟。嗯。嚇，但係都好好聽嘅佢。咁、我聽咗佢好多嘅演奏係全部都誒好、優美嘅彈出嚟嚇，咁、就。誒、可即係可能喺嗰、個嗰、個樂曲嗰個理解，可能即係即係 似乎都仲即係佢仲有好多進步嘅嘅嘅空間啦，即係前途無可限量啦嚇。咁啊，我聽佢有啲即係以技術嚟計，又係唔使，又係又係好，至少我聽唔出有啲乜嘢。乜嘢瑕疵先啦？嚇，鋼琴家好似而家個個都彈得好勁咁啦，嚇，乒乒乓乓咁啊，手指喐得好快，嚇咁啊，咁啊， 即係睇佢點樣即係表現啲乜嘢咯，嚇。不過平即係呢個就相對你你覺得咧？阿 Candy 誒，我覺得即係幾好聽咯，但係又即係諗唔到個情景係點樣咯，又或者未必會諗咗去舊城堡啦，可能係諗咗其他嘢咁。佢同埋彈得都幾快下，我覺得係啊，呢個係啊，係如果同頭先嗰個相比，嗯嚇嚇咁啊白蘭高咧，你覺得點啊？呢個 好唔好聽啊？比之前嗰、個誒、流暢啲咯。嚇，係好好流暢啊！係係啊，仲有咧，誒、我就比較喜，我就喜歡後呢一個多過之前嗰個啦，就係嗯，哦，係啊，嗯有有佢嘅有佢嘅值得欣賞嘅地方係係嚇，因為佢佢嗰個旋律係好似彈彈曬出嚟咁樣嗯嚇， 即係一個 melody 咁樣出咗嚟，係係啊，係咁就即係雖然即係你聽咗之後，可能冇即係對嗰個作品可能冇乜話深啲嘅感受咁樣啦嚇，都係好嘢嚟嘅呢個。嗯喂，不如聽誒、嚇如果佢哋佢同 Katie 嘅比較係誒 a s a r a 係好多時佢個音樂係誒係優雅嘅嚇，咁、而即係而好不幸地或者唔知點樣，即係我哋成日話環境嘅動物啦，佢係佢係稍為誒、稍為拘謹少少嘅。係嚇，拘謹嘅唔係真係緊啦，即係係佢係有一套好好嘅、好有 教養、好有即係一種規範嘅嘅嘅，即係學即係唔知即係可能係嚟自誒誒日本血統嘅嗰方面嘅佢啦。哦嚇，咁佢係誒即係嗰方面啊，佢係即係誒、呃多少少呢啲，同埋佢會有時會表現到嗰種恬靜出嚟嘅，係嗯 比較比較恬靜。即係連黃雨街咧，你如果相比下，黃雨街係冇恬靜嘅，冇寧靜嘅。嗯嚇、即係我唔可以話佢紛鬧啦嚇，嚇但係佢冇冇嗰種嗰種嗰種停落嚟嗰種嗰個空間嚇、即係好處我就係話，譬如佢有好有火花，好有 drive 啊咁樣嚇。咁 Katie 啊，你會發覺佢個 即係個世界可能係比較豐，都幾豐富啊。嗯嚇咁、就誒、Alex 係係咯，有有有有表現嗰種嗰種嗰種聲音同埋靜之間嗰種嗰種嗰種感覺啊嗯嚇。咁啊、嗯我哋個聽眾就話想講，我哋講埋朱曉靜啊。朱曉靜咧就誒， 可以講少少啊，咁就呢個大陸婆啦嚇，咁啊就拉巴哈啦，咁啊嚇咁啊誒， 咁啊喺美國揾到工啦，咁啊入籍咗美國之後就即刻撥就就走咗去法國啦，咁啊而家就喺法國度揾食啦嚇。哦，啊，咁啊誒教教學居多嘅，啊咁就誒、因為佢錄好多巴哈，咁所以好自然咧，啲人就話會唔會係新一代嘅巴哈專家咧咁樣嚇？我哋聽少少一段好短嘅一個 Goldberg Variation 嘅第一個變奏曲 輪急攻公公公公公公公公公公公公公公公咯，嚇，咁就點咧？呢個又冇乜變化喎，又話 variation 嚟嘅。係咁，唔係咁呢個係 variation 嘅其中一個 variation。係啊，但係即係都係覺得好似冇嗯好一般啦。好一般嚇咁唔好講真話好難聽喎。嚇咁好嚇 好難噶喎，唔係一陣講真啊，話阿朱教授喺度聽住我哋個節目嚇唔係啩？喎。咁啊，即係佢係始終嗱呢個咧嗰個技術咧就可能同頭先當打當擲嗰個可能有少少分別啦。嚇咁就 keyboard control 嘅能力咧，佢就可能未係誒最爐火純青嗰種嘅。嚇雖然年紀去爐火純青啊。 嚇嚇咁、我哋頭先都聽到有少少誒失控嘅地方，不過不過需要注意，因為我即係最主要嘅比較，即係當然同佢嚇同佢同 Glenn Gould 嘅版本比較啦，咁就其實係好唔公平嘅嚇。咁、任何鋼琴家嘅，如果講 淨係講嗰個喺 keyboard 上邊嗰種 control 嗰種能力咧，係係冇即係冇乜邊一個鋼琴家係夠 Glenn Gould 強㗎啦。嚇、即係就算你唔中意佢咁樣彈法都好啦嚇，就係、呢方面嘅能力佢係 Glenn Gould 係即係冇人能及咁滯嘅。嚇、所以係佢先至夠膽串 Horowitz 嘅啫嘛，何路為之都串啊嘛嚇。點啊？ 嚇！佢試過話 Hor- Horowitz 嗰陣時好著名嘅首 Prokofiev 嘅 Sonata Number Seven 咧，好難彈噶嘛。嗯。嚇 Glenn Gould 就試過提議過話點樣解解決誒何為之嗰個錄音上邊咧係嗰個問題咧咁啊嚇。咁佢就喺度，佢就話嗱，就將我呢一段咧剪咗落去佢嗰個錄音度咁解解決咗嗰個問題。 OK，嚇，咁啊， 唉，我唔知佢哋，即係佢佢哋去睇到嘅嘢嚇，我哋睇唔到啦嚇，嚇，即係因為 Horowitz 都好勁噶啦嘛，係嚇咁啊，朱曉正同埋音樂上邊係覺得我都我都係始終係個感覺到係有種特色嘅，都係都係都係衝撞嘅， 都係紛亂嘅。可能冇乜幻想啦，喺中國嚇、即係有少少覺得係好似喺春節嘅時候咧，要翻翻鄉翻鄉下咧，要同人嚇衝啊撞啊嚇買車飛啊咁啊，乒乒乓乓嗰種紛鬧咯，我會覺得，係咁、就誒嗰、個躍動感誒、即係佢唔。 即係我哋譬如聽 Glenn Gould 咧，可能會有種，尤其是聽佢誒、之後八一九八一年嗰個版本，你會聽到佢個即係 grace graceful，即係嗰種跳動感啊，嗰種嗰種嗰種躍動啊，係係好好好細緻優雅誒、快樂啊咁樣啦嚇，咁就。 誒、聽佢五五年嗰個版本就你聽到好快好快好快嚇，咁、比頭先聽嗰個更加快。咁但係佢就出都出到嗯幾個聲部嘅好清晰嘅嘅層次出嚟。咁、就誒八一年嗰個版本可能更加更加活靈活現啦，係嘛嗰、個嗰、個喺音樂上啊，唔係唔係唔係喺技術上。係 OK，咁就 誒、朱曉正我自己就唔唔係好唔係好中意咯，係啦係啊，咁就誒、但唔係渣嘅，誒咁點好難睇下同邊個比啦？係啦，咁啊，即係誒誒，我唔知係咪先入為主，可能係我先入為主啫嚇，即係始終係覺得嗰個氣質上邊係係有少少 粗魯嘅感覺。嗯，我第一次見到佢隻 CD 係喺即係啲書店嘅，跟住之後我以為係咪家譜，跟住之後聽一聽，嗯，都係爭啲，即係我冇冇將佢當成係咩人嘅，其實就咁就咁聽，但係覺得都係都係即係個意境都係爭少少係啦。嚇，咁因為中國都 即係即係中國大陸啦嚇，都有有有出色嘅音樂家嘅。係係有嘅。咁不過就未必係嗰啲嗰啲 type 咁樣嚇，即係即係未必係誒誒 詩人啊嗰種嚇，係以前有個叫做音樂鋼琴詩人傅聰咁樣咯，嗯嚇咁但係就似乎就技術就差啲嚇，哦所以叫詩人，唔知係咪因為咁樣？咁嘅咩？咁啊，最主要都係因為傅雷啊，咩傅雷家書嚇， 咁啊唔好講佢啦嚇，咁啊而家都冇乜人睇嘅，嗯嚇咁啊誒就係咁咯，係啊，冇乜好講啦，朱曉靜嚇，咁啊反而誒。 誒、時間差唔多啦，係啊。咁、我哋咧本來即係今日咧就係淨係播啲在山嘅嚇。係。咁我哋用少少時間咧，我哋上上一次咧，我哋新年嘅音樂會啊嘛，係啊，咁我哋咧播嘅時候咧，阿 George Petrie 咧都仲在生嘅，仲在生係係啊，係咁就過兩日我我哋做完，即係佢聽完我哋個節目之後咧，嚇過兩日四號咧，咁啊 咁啊走咗啦，哦。嚇咁就誒好可惜啦，咁啊好可惜屬於即係誒。誒、一位大師啦嚇，一位一位過去嘅大師，咁、就即係我過去嘅意思，即係屬於一個過去嘅時代嘅一種產物嚟嘅，佢係。係。咁就誒、而且唔係又少一件啊！似乎我數下數下咧，似乎係 係冇晒啦，哦。嚇絕跡啦。嚇啊。 c h i l i b i d a c h i 係 Günther Van 係嚇，即係呢啲呢啲人係恐龍嚟㗎啦嘛，已經係。嚇都走晒啦咁啊，咁就好似 Patrick 嗰呢呢一輩嘅或者呢種級數嘅大師咧，應該就全走啊。 嗯，嚇，咁就即係好可惜啦。咁大家就冇機會喺現場聽到到底嚇啲大師嘅演出到底有咩分別咧？嚇咁啊，只有喺錄音裏邊嚇。咁啊，我哋喺節目完結嘅時候，我哋又播翻一段誒由誒 Patrick 指揮嘅《鄉村騎士》嘅間奏曲啦，嚟完結啦，好冇？好啊。嚇咁就誒、即係嚟紀念呢位誒、以前係 歌劇嘅，即係不都係嘅歌劇嘅大師啦嚇。嚇咁、即係做咗好多伴奏啊咁樣。係嚇咁佢係後生嘅時候，就可能因為嗰陣時就競爭激烈啦嚇，咁、可能佢就係、誒、二流嘅啫咁樣嚇。嚇咁、雖然話二流啦，但係即係你話佢係夾啲誒歌手就全部一流嘅嚇，即係 Maria Callas 啊嗰啲咁樣嚇咁啊。咁但係當時嘅歌劇指揮即係可能 或者甚至即係指揮實在太太多勁人啦咁樣嚇。係係。係啊，咁但係咧佢就誒、到咗就到咗近代咧，你發覺我哋真係冇咗呢種聲音啊！ 係。係啊，即係雖然咧指揮本身就唔會發出聲音啊，除咗自己哼啲歌出嚟之外，嚇同埋打個譜架或者打個團員嗰啲聲棒棒聲。咁但係透過佢嗰、個嗰、個 instruction，透過佢嘅指揮咧，就令到個樂團發發揮到佢個腦裏邊嚇嗰種 想像要嘅聲音係嚇咁啊，好似換個指揮就換咗隊樂隊咁樣嘅有時。係。啊咁啊，我哋將呢首歌就嚇攞嚟嚇，又做一個 tribute 咁樣啦嚇。好。嚇咁，我哋不如就講埋拜拜啦，好唔好啊？好啊。好啦，拜拜，拜拜下禮拜再見。 知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個雕 point 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastique， 咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。路看推估估估估。